چهلمین و آخرین حدیث از این مت از احادیث دو کلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم الدین النصیحه دین نصیحته که رسول سه بار این تکرار میکنن صحابه فرمودن حدیث از مسلم حدیث تمیم داری فرمودن صحابه لمن یا رسول برای کی فرمودن الدین النصیحه قال فن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمین و عمته اول گفت لله اینجا رسول میگه دین نصیحت برای کی میگه اول برای الله یعنی چی برای الله یعنی اولین حقی که به گردنت هست حق حق الهی است حق الله حق الله اول نفس خودت و سپس دیگران که نجاتشون بدی از شرک و نفس خودت رو پاک بسازی از شرک و گناه نصیحت برای الله یعنی حق الله را که به گردنت هست را ادا بکنی هم بر نفس خودت و هم برای دیگر هم دیگران را نصیحت بکنی و بگی که این شرک این گناه بر حذر باش بترس این دین نصیحته و پیامبران فرستاده شدن به خاطر این به خاطر دعوت کردن مردم رسول الله صلی الله علیه و آله عن المنکر ولا تأمرون بالمعروف او لا يشكن ينزل عليكم عقابا او عذابا من السماء تدعون فلا يستجاب لكم او كما قال علیه الصلاه والسلام میگه یعنی امر معروف نهی از منکر میکنید یا اینکه عذابی از آسمان بر شما نازل بشه و سپس دعا بکنید و استجابت نشه پس باید امر معروف نهی از منکر کرد باید گفت چنانچه لوط گفت چنانچه نوح گفت وظیفه مونه اول برای الله که شرکی و بدعتی و گناهی بر روی زمین نباشه و سپس کتابش مردم رو دعوت بکنه حقی داره قرآن بگردن ما که بخونیم و تلاوتش بکنیم و بفهمیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب نخفالها ما مثل منافقین باشیم قرآن رو میخوان مشرکینی که کلام الله رو میدونستن و نمیفهمیدن ما که نمیخونیم هم دنبال فهمش هم نیستیم هم شریکیم اون کسی که لغت عربی رو یاد نمیگیره قرآن رو نفهمه اونم شریک در این جرم جنایت اونم مثل مشرکین و منافقین شده چون دنبال فهمش و تعلیمش نبوده بخاطر همین رسول میگه طلب العلم فریضه علی کل مؤمن طلب الفرض بر همین شیخ اسلام تیمیه تاکید میکنه بر اینکه لغت تعلیم لغت عربی واجبه بر هر مکلف ما باید قرآن و کلام خدا سخن الله را بدونیم خدا با انسان سخن بگوید بگوید بعد انسان سخن الله را یاد نگیره و نفهمه نفهمه که خدا در این قرآن چی گفته و بعد به مردم نرسونه که الله چی خواسته از مردم و سپس حقی رسول الله صلی الله علیه و به گردن ما داره در اتباع از سنتش و در اینکه استقامت ببرزیم بر سنتش و مردم را دعوت بدیم به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و عمل به سنتش و لائمه المسلمین و عمتهم نصح و نصیحت به ائمه مسلمین و عامه اونها اینکه با نرمی و با نیکی حق را ادا بکنیم و آنها را به خوبی دعوت بدیم به سوی حق به سوی اون چیزی اون چیزی که ما مکلف بهش هستیم اون بشریت بهش مکلفن نصیحت میکنم تمامی کسانی که این 40 حدیث را خوندن حفظ بکنن در زندگی خودشون بهش عمل بکنن و دیگران رو هم یاد بدن این احادیث خیلی راحت بود خیلی ساده بود ولی معانی بسیاری درش بود بله این سخنان سخنان کسی نبود که از هوای نفس بگه نه لا ينطق عن الهوا این سخنان سخن کسی نبود که از هوای نفس بگه بلکه وحی از طرف این هو الا وحی یوحا وحی از پروردگار بود و این اون چیزی هست اون داده ای هست که الله به رسول الله داده اوتی تو جوامع الکلم این جوامع کلمی هست کلماتی جامع خلاصه که عطا فرموده خداوند به رسول الله صلی داده که معانی بسیار بزرگی درش هست که با این کلمات ما را ارشاد کردن نصیحت کردن و دیگران را هم باید به این حدیث نصب بکنیم سبحانك اللهم بحمده صلی الله محمد و محمد